Տիրոց ցավն անհատնում է, թարմ ու մշտաբորբոք, ցավոք մեղմացուցիչ, ամոքիչ ոչինչ, ոչ մի ճար, ոչ մի հնար չգտանք մեզ համար, որովհետև չփնտրեցինք, նպատակ չդրեցինք ու չգնացինք այդ նպատակի հետևից, ու ծանրացրինք մեղքը մեր ուսերին, մեր մտքերին, մեր պատմությանը, ցավը, մշտամորմոք ցավն ընկերացավ մեզ մեր պատմության արշալույսին, չնայած մեկ-մեկ ունեինք հաղթանակներ ու վերելքներ, բայց կարճ, մի կարճ ընթացքով։ Ցավն ուղեկից է մեզ նաև այսօր։ Այդ համատեքստում շատ արդիական է նաև Հովանես Թումանյանի 1909 թվին գրած Մեծ ցավը հոդվածը, որտեղ հեղինակը նկարագրում է հային ու հայ ժողովրդին նրա մեծ ցավը։ Ըստ հոդվածի, իրականում հայը չի ճանաչում իր անցյալը, փորձում է մտածել իր ներկայի մասին, եւ դա է մեր ժողովրդի ամբողջ խնդիրը։ Մենք չենք ուզում զարգանալ, մենք շարունակ դոփում ենք նույն տեղում, համբերում, սպասում, չենք փորձում քայլեր ձեռնարկել հուսալի ապագա կամ հարմարավետ ներկա ունենալու համար, չենք ուզում ինչ-որ բան փոխել, վերափոխել, շարժվել առաջ, Ունենք անսահման գեղեցիկ լեզու, բարեր, արտահայտություններ, բայց ինչու ենք խաղաղաղում, եթե կարող ենք դրանք օգտագործել եւ ավելացնել մեր բառապաշարին։ Մենք սիրում ենք խոսել ուրիշների բարերով, բայց չենք ուզում հասկանալ, որ ախր ունենք դրանից լավը։ Սա է Թումանյանի համար եղել մեծ ցավ եւ իրոք այն շատերիս համար է շարունակում մնալ այդպիսին։ Մենք չենք գնահատում այն, ինչ մենք ունենք, այլ ուզում ենք օգտվել ուրիշների ունեցածից, որը հաճախ շատ է զիջում մեր ունեցածին։ Թումանյանն իր հոդվածում արտահայտում է դժգոհությունն այն բանի հանդեպ, որ մարդիկ տեղյակ չեն իրենց երկրից, իրենց երկրի մշակույթից, գրականությունից, պատմությունից, կենցաղից։ Թումանյանն այս հոդվածը գրել է 113 տարի առաջ, բայց մեր օրերում էլ ենք նույն պատկերը տեսնում։ Մարդկանց մեծամասնությունը բացարձակ տեղեկություն չունի իր երկրին վերաբերող բաների մասին՝ լինի մշակույթ, գրականություն, պատմություն, կենցաղ, թե մեկ այլ ոլորտ։ Ժողովուրդը վազում է Արտասահմանյանի կողմը, Արտասահմանյան երկեր, գրականություն, մշակույթ, Արտասահմանյան հակոստ, կենցաղ, կենցաղին հատուկ ինչ-որ տարեր, բայց չէ որ մեր երկիրն ունի եւ հիանալի գրականություն, հիանալի պատմություն, հիանալի երաժշտություն, հիանալի ավանդույթներ, ավանդություններ, Մի խոսքով յուրաքանչյուր ժողովուրդ օտարի պատմությամբ, մշակույթով կամ մեկ այլ ոլորտով հետաքրքրվելիս նախ պետք է իմանա իր սեփականի մասին։ բարեկամներ, այժմ ձեր ունկնդրությանն ենք առաջարկում հատվածներ Թումանյանի մեծ ցավը հոդվածից, որը գրվել է 1909 թվականին, բայց հնչում է խիստ ժամանակակից շեշտադրումներով։ Ձեր ունկնդրությանն ենք առաջարկում, բնականաբար ոչ հենց այնպես։ Հետևություններ արեք ինքներդ։ Մնացյալները խոսեցինք այն մասին, թե մեր հարևան ժողովուրդները մեզ չեն ճանաչում, մենք էլ նրանց, ու հաջախ ընկնում ենք ցավալի թյուրիմացությունների մեջ։ Բայց կա ցավի ավելի մեծը, ավելի ամոթալի մի դրություն։ Մենք մեզ էլ չենք ճանաչում։ Երկիր ունենք, չենք ճանաչում, պատմություն ունենք, չենք ճանաչում, ժողովուրդ ունենք, չենք ճանաչում, գրականություն ունենք, չենք ճանաչում, լեզու ունենք, չենք իմանում։ Մտածում ենք, ինչ մեծ պակասություն է դատարկ աշխարհագրական այն տգիտությունը, որ մեր երկիրը չգիտենք։ Չենք հասկանում, թե չգիտենալով ինչքան բան չգիտենք, չէ որ երկիրն է իր առանձնահատկություններով, որ պայմանավորում է ու բացատրում եւ պատմություն, եւ գրականություն, եւ գեղարվեստ, եւ տնտեսական վիճակ, եւ մարդկային հայտնի տիպ ու հոգի։ Նա է որոշում ազգերի ճակատագիրը, առանց նրա բնավորությունը հասկանալու ոչ կարող ես անցյալը տնբռնել, ոչ ներկա հասկանալ, ոչ ապագա տնորինել։ Պատմություն ունենք տգետ ենք եւ դժբախտաբար դեռ մի կարքին պատմության գիրք էլ չունենք, թեև քիչ ժողովուրդ կունենա այնքան նյութ իր պատմության համար, ինչքան մենք ունենք։ Նախնական մշուշի մեջ թաղված դարերի մասին չեմ ասում, այլ այն ժամանակների ու անցքերի, որոնց վրա ընկնում է ճշմարիտ պատմության լույսը։ Չգիտենք, չգիտենք մենք ինչ ենք եղել, ինչ ենք արել, ինչու եւ ինչպես, ինչ օրով, ինչ ճանապարհով ենք էստեղ հասել։ Հիմի ժողովրդից հարցրեք, մինը երկում է թե նահապետական པարզ ժողովուրդ է, մյուսը հայհոյում է թե փչացած խալխ է, մինը հավատացնում է թե ազատամիտ մշակական է ու ամեն հարցում իրեն հետ ու համաձայն, մյուսը պնդում է թե տիրաց ու ազգ է, եկեղեցուց ու հոգևորականից դուրս ոչինչ չի հարգում, այնինչ երրորդն ասում է սոցիալիստ է։ Եվ մինչև այսօր չիմացանք ու չգիտենք, թե ինչ բան է այդ խորհրդավոր սֆինքսը, որ տխուր նստած է Ուրարտուի հին արձանագրությունների կողքին, աչքերն արցունքով ու վշտով լիքը։ Հապա գրականությունը Հայոց ամբողջ նորգրականությունը հազիվ թե մի քանի ամսվա ընթերցանության նյութ լինի, եւ սակայն քանի հոգի կգտնենք, որ ցանոթ լինեն իրենց մայրենի գրականությանը։ Միշտ կտեսնենք Բերան արած կրկնում են «էս կամ այն գրողի անունը», «գովում երկինք են հանում կամ «պախարակում», «ցեխն են գողում»։ Հետաքրքրվեցեք, հարց ու փորձ արեք, կտեսնեք ցանոթ չի, կարդացել չի, էստեղից մի կտոր, ընտեղից մի բրթուճ, հաճախ ծուրն ու սխալ, եւ որքան գրական տգիտություն, ինչ կոպիտ ճաշակ, ինչ գրեհիկ վերաբերմունք դեպի գրականությունն ու գրողները։ Լեզուն հո գրականության մեջ անկազմ ու անկերպարան, մամուլի մեջ աղքատ ողորմելի մի 2-300 բարերի չորուցամակ շարան, Շատ անգամ այն էլ ծուրն ու սխալ։ Մի քիչ կրթված տուն ենք մտնում, ներողություն են խնդրում, որ հայերեն չգիտեն, կամ թե չէ, ամենալավ դեպքում, եթե գիտեն, շարունակ լսում ենք, նրա մոտ ձայն չկա։ Հրացանից արձակեցին, ձեզ կարելի է ուտել ու նման մարգարիտներ։ Այսպես է դրությունը, եւ եթե ճշմարիտ էսպես է, սրանից հետո էլ ինչ ուղիղ ճանապարհի կարող է լինել այս դրության մեջ գտնվող ժողովուրդը, ինչ արժանապատվության զգացմունք կարող է ունենալ եւ ինչ հարգանք հենց դեպի իրեն, եւ ինչպես կարող է պատահել, որ մեզ սիրեն ու հարգեն օտարները, երբ པարս տեսնում են, որ մենք որպես առանձին ժողովուրդ չունենք ինքնուրույն պատկեր ու բովանդակություն եւ հանդիսանում ենք միմիայն իր աղավաղումը Բացվող ծրարներ հաղորդաշարն է եթերում։ Բարեկամներ թողարկումը շարունակում է ասմունքի վարպետ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սիլվա Յուզբաշյանը ներկայացնելով Թումանյանի բանաստեղծություններից երկուսը։ վեր կացա ես, որ մեր հայրենի օրենքովը հին վերջին հանգիստը կարդամի մազգի անբախ զոհերին, որ շեն ու քաղաք, որ սար ու հովիտ, ծովից մինչև ծով մարած է, մեռած, փռված ու ծրված հազար հազարով, ու կրակ առահայոց հրդեհի կարմիր բոցերից, Են խաղաղ ու պաղ երկնքիցոցում վառեցի նորից Մասիսն ու արան, Սիփանն ու սրմանց, Նեմրուտ, Թանդուրեք, հայոց աշխարհքի մեծ կերոնները վառեցի մեկ-մեկ։ Սուրբ Արագածի կանթեղն էլ, ինչպես հերավոր արև, անհաս, աննվազ, միշտ վառ ու պայծառ իմ գլխի վերև։ Կանգնեցի խոժոր մենակ ու հաստատ մասիսի նման, կանչեցի թշվար են հոգիներին ծրված հավիտյան, մինչև միջագետք, մինչև ասորիկ, մինչև ծովն հայոց, մինչև հելլեսպոնտ, մինչև պոնտոսի ապերն ալեկոց։ Հանգեք, իմ ոչպեր, իզուր են հուզմունք, իզուր և անշապ Մարդակեր գազան, մարդը դեռ երկար էսպես կմնա։ Աչիցս եփրատ, ձախիցս տիգրիս ահեղ ձեներով, սաղմոս կարդալով անցան գնացին խոր-խոր ձորերով, ամպերն էլ ելան ծիրավի ձորից, հսկա բուրվարից, ճանապարհ ընկան ծաղկանց սարերից, հայկական պարից։ Բույլ, բույլ, բուրավետ, շարժվեցին դեպի կողմերը հեռու, գոհար ցողելու, ծաղկունք բուրելու, բուրմունք խնկելու, մինչև միջագետք, մինչև ասորիկ, մինչև ծովն հայոց, մինչև հելեսպոնտ, մինչև Պոնտոսի ափերն ալեկոց։ Հանգեք իմ որպես իզուր են հուզմունք, իզուր և անշատ Մարտակեր գազան, մարտը դեռ երկար էսպես կմնա։ Վաղուց թեև իմ հայացքը անհայտին է ու հեռվում, ու իմ սիրտը իմ մտքի հետ անհուններն է թափարում,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 բայց հին ու նոր կովերքերով կանգնած ես դու կենթանի, կանգնած խոհուն, խորրթավոր ճամփին նորի ու անի, հառաչանքով սրտի խորքից խոսք ես խոսում Աստծու հետ ու խորում ես խորին խորուրդ տանջանքներում չարաղետ, խորում ես դու այն մեծ խոսքը, որ տի ասես աշխարհքին ու պի դառնասեն երկիրը ուր ձգտում է մեր հոգին հույսի հայրենիք, լույսի հայրենիք։ Ու պիտի գա հանուր կյանքի արշալույսը վառ հակած, հազար, հազար լուսապայծար հոգիներով ճառագած, ու երկնահաս քո բարձունքին, Արարատի սուրբ լանջին, կենսաժպիտի շողերը պիտի ժպտան առաջին։ Ու պոետներ որ չեն պղծել իրենց շուրթերն անեցքով, պիտի գովեն քո նոր կյանքը նոր երկերով, նոր խոսքով։ Իմ նոր հայրենիք, հզոր հայրենիք։ ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա օգոստոսի 4-ի թողարկումը հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։ Կհանդիպենք